Al die leeraanvoerders, Boeganaan sien van Kariach, Asarja sien van Usaja, al die mensen, klein en groot, het na die profeet Jeremia toegekom en vir hom gevra, Doen toch asseblief wat ons vra, bid vir ons tot die Heere jou God, vir ons allemaal wat oorgeblij het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is uitpaaie. Bid toch dat die Heere jou God van ons bekend mag waarin ons moet gaan en wat ons moet doen. Die profeet Jeremia het vir hulle gesê, Ek het gehoor, ek sal tot die Heere jylle God bid soos jylle gevra het. Ek sal alles wat die Heere vir jylle wil sê, aan jylle oordra. Ek sal niks vir jylle wegsteek nie. Hulle sê toe vir Jeremia, die Heere self sal die betrouwbare en geloofwaardige getuie teen ons wees als ons niet alles doen wat die Heere jou God jou opdra om voor ons te sê nie. Of dit nou goed of sleg voor ons is, Ons sal gehoorzaam wees aan die Heere ons God na wie toe ons jou stuur, zodat dit met ons goed zal gaan. Ons sal gehoorzaam wees aan die Heere ons God. Tien dagen later het die woord van die Heere tot Jeremia gekom. Hy het Johanan sien van Kariach, al die leeraanvoerders by hom en al die ander mense, klein en groot, geroep en vir hulle gesê, so sê die Heere die God van Israël na wie toe jylle my gestuur het om jylle versoek aan om voor te leggen. Als jullie in hierdie land blij, zal ik jullie bouw en jullie niet plat slaan nie, jullie vestig en jullie niet afbreek nie. Ek sal die ramp wat ek oor jullie gebring het, nie verder voer nie. Moe so bang wees vir die koning van Babel nie, moe nie vir hom bang wees nie, sê die Heere, want ek is by jullie om jullie te red en jullie uit sy macht te bevry. Ek sal jullie genadig wees, en daarom zal hy jullie genadig wees en jullie na jullie land te laat teruggaan. Maar als jullie die Heere jylle God niet wil gehoorzaam nie, as jylle sê jylle wil nie in hierdie land bly nie, as jylle sê, nee, ons wil Egypte toe waar ons nie oorlog zal zien nie, nie die ransoring sal oorblaas om te gaan veg nie en nie honger sal lei nie, ons wil daar gaan bly, hoor dan die woord van die Heere, jylle wat van hierda oor is. So sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, as jylle vast besluit het om Egypte toe te gaan en jylle gaan woon daar, zal die oorlog waarvoor jullie bang is, jullie daar in Egypte en al, in die hongersnood wat jullie vrees, zal jullie daarheen volg, en jullie zal daar sterf. Ja, allemaal wat vastbesloten is om naar Egypte toe te gaan en daar te woon, zal sterf dier oorlog, dier hongersnood en dier pees. Nie een van hulle sal vrykom en die rampe ontsnap wat ek oor hulle sal bring nie. Ja, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, soos my toorn en my gramskap uitgestort is oor die inwoners van Jerusalem, so sal my toorn oor jylle uitgestort word as jylle na Egypte toe gaan. Jylle name sal gebruik word wanneer mense ander wil vervloek, wil bang maak, iets slechts wil toewens of wil verneder, en jylle sal hier die plek nooit weer sien nie. Die Heere het vir jylle gesê, jylle wat van Jeda oor is, moet nie na Egypte toe gaan nie. Toe sê Jeremia vir hulle, weet verseker, Ik waarske jullie vandaag, jullie maken fout. Jullie leven is op die spel. Jullie het mij naar de Heere jullie God toegestuur en gevra, bid voor ons tot die Heere ons God, sê voor ons alles wat die Heere ons God sê, ons zal dit doen. Maar nou dat ik vandaag voor jullie gesê het wat hij sê, is jullie ongehoorzaam aan die Heere jullie God, aan alles wat hij mij opgedragen het om voor jullie te sê. Weet nou verzekerd dat jullie dier oorlog, Dier hongersnood en dier pees sal sterf op die plek waar jylle so graag wil gaan woon.